بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زهو لبركض الله جل شانه إذا نسيم صلوات السلام نبسطني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى وبيك ويبيريت بويتس الله جل شانه استسكم بقبيازنشو i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah, tabarak wa ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi musliman. I molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od ljudi i od omladine koji će svoje živote i svoju mladost provoditi u pokornosti uzvišenom Allahu, tabarak wa ta'ala. Da nas uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, učini od onih koji će biti u hladu na sudnjem danu, kada neće biti hlada, osim njegovog hlada. Kao što kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, da jedan od sedmorice koji će biti na sudnjem danu u hladu, kada ne bude drugog hlada osim Allahovog hlada, šabun neše'e fi ibadati Allahi ta'ala, mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu tabarik wa ta'ala. Pa i kada ostarimo, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učini da naša sjećanja koja će biti vezana za naše mlađe dane budu sjećanja u kojima ćemo se sjećati drsova, predavanja, učenja Kur'ana, traženja znanja i tako dalje. Jer samo, draga braćo, kako je lijepo kada čovjek sluša starije ljude koji govore i koji se sjećaju. I kada u svojim sjećanjima spominju dane kako su tražili znanje, kako su učili, kako su učinili ovo kako su ljude pozivali u hajr, kako su naređivali na dobro, kako su spriječavali zlo i tako dalje. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini o takvi. Kao što vam je poznato da mi još uvijek tumačimo imanske šartove. Odnosno, ono što nam je poznato i što smo jedan broj nas učio mejtefima, tu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liumil ahir, odnosno imanske šartove i šta to znači i šta to podrazumijeva. Jer, draga braćo, rekli smo da ovi šartovi, odnosno temelj Islama, da to nisu samo riječi koje čovjek izgovara svojim jezikom, nego da su to riječi koje imaju veliko značenje, da su to riječi koje ostavljaju dubok trag u čovjekovom srcu, da su to riječi koji mijenjaju ljudske živote, da su to riječi koji čine da život određenog broja ljudi, a to je muslimana, izgleda drugačije od života drugih ljudi a to su nevjernici, to su griješnici i tako dalje. Maksimum. A čao za to, braćo, Allah vas nagradi, svaki put govorim, pomakite se naprijed. Znači, da, da činimo, da ne prekidamo ders zato što neko ulazi. Jer svaki put kada dođemo, znači da idemo vam. Znači, kad ono što bude mjesta ko dođe zadnji, neka bude tamo. Znači, da sto riječi koje ostavljaju trag na ljudskim životima. Pa tako ono do čega smo došli i što smo počeli da tumačimo prošli put, jeste vjerovanje u sudnji dan. I rekli smo da vjerovanje u sudnji dan podrazumijeva sve ono što se dešava sa čovjekom od trenutka kada prvi put se suoči sa drugim svijetom. Odnosno, od prvih trenutaka kada napušta Dunjalku. Koji su to trenuci? To su trenuci kada mu dolaze meleci i kada mu uzimaju dušu. Kao što ćemo vidjeti u hadisima, kada čovjeku dođe melek ili više njih i kada mu uzme, uzmu dušu, tada čovjek počinje da vidi druge stvari. Tada čovjek počinje da vidi ono što prethodno nije vidio. I od tada počinje nešto što se zove ahiret. Što se zove onaj svijet. Međutim, kao što smo pojasnili u prošlom predavanju, da to vjerovanje u onaj svijet podrazumijeva prije svega vjerovanje u život u kaboru. Znači, život u kaboru. To jeste u duše i tijela prije nastupanja sudnjeg dana. Jer kada nastupi sudnji dan, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, kao što vam je poznato, kada se prvi put puhne u rog, da će umrijeti sve što je tada bilo živo na zemlji. Kada se drugi put puhne u rog, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će oživjeti sve što je ikada bilo živo, živo na zemlji. Od Adama alaihi sallam pa do posljednjeg čovjeka. Međutim, do tog trenutka, a od trenutka napuštanja duše i tijela na dunjalku, tada ima nešto što se zove berzah. Život u berzahu ili život u kaburu. I taj život, kako se zove život u berzahu, ili život u kaburu, zajedno sa vjerovanjem u sudnji dan i vjerovanjem u džennet i džahannam, obuhvata nešto što se zove vjerovanje u sudnji dan. Prije nego što počnemo govoriti o ovim trenucima i o stanjima kroz koja će čovjek proći, želio bih da dam nekoliko napomena. Draga vam prvo, u ovim stvarima, odnosno ove stvari se nazivaju vjerovanje u gajbi vjerovanje u nešto što čovjek ne vidi svojim očima. I zato sve ove stvari pogledajte, vjerovanje u Allaha, vjerovanje u Meleke, znači većina ovih stvari je vjerovanje u gaib. Vidimo li mi Allaha, ne vidimo ga, ali vjerujemo u njega. Vidimo li Meleke, ne vidimo je, ali vjerujemo u njih. Tako i su ove stvari. Ove stvari još nismo vidjeli, međutim u njih vjerujemo. I zato u sve, sve stvari što, se, e, što je vezano za gaib, vjerujemo u njih samo onako kako je došlo u Kur'anu, i vjerodostojnom sunnetu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zašto vam ovo napominjem? Zato što među muslimanskim masama ima velikih pogrešnih ubjeđenja, da ne kažem veliki broj nebuloza i tako dalje, što je vezano za umrli. Ili da kažemo za kult umrli. Pa tako jedan broj leme kaže da nema novotarija, da nema više novotarija kao što ima novotarija koje su vezane za dženazu i oko dženaze. I tako ćete vidjeti u svim dijelom islamskog svijeta ili u većini njih da ljudi imaju nekakva pogrešna vjerovanja kada su pitanju umrli i mrtvi. Kada su u pitanju kaborovi i tako dalje. Pa na primjer, možda ste sami vidjeli ili čuli, kaže kada umre čovjek da se u toj sobi ostavi čaša vode, da se ostavi toliko dara, kažu što zato što duša dolazi da se napije, da se ne napije. Ako ga usniješ ovako, znači da umro gladan, ako ga usniješ ovako, znači da umro žedan, ako ovo. Znači sve su to stvari koje nemaju osnove. Znači te stvari u, u islamu, u Allahovoj vjeri koja se zove islam, nemaju nikakve osnove. I zato ovdje moramo da se vratimo na nešto što zovemo Kur'an i sunnat Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači pa makar ove stvari čuli nekada iz ljudi koji, se zovu, koji ljudi pod navodnicima nazivaju učeni ljudi, hođama i tako dalje. Naprimjer da kažeš zašto se uči e, hatma poslije sedam dana, zašto poslije četarz dana. Neki dan sam čuo objašnjenje zašto sedam, zašto četarz. Kaže zato što se kaže pod navodnicima, mumin ispitiva u kaburu sedam dana, a munafik četarest dana, pa kaže, ne znamo je li munafik ili nije munafik, jednu ćemo posle sedam dana, jednu posle četarest dana, i tako da je. Znači, to su stvari koje nemaju nikakve osnove u Kur'anu i sunnatu Allahu poslanike sallallahu alaihi wa sallam. I zato je ovdje veoma bitno da čovjek kada ove stvari nauči da i drugima kaziva. Stvari koji su vezane za umrli, čovjek kada umre, umre šta koristi tom umrlom, šta može koristiti, ne može koristiti, tako dalje, znači da ljude podučavamo onome na čemu je bio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Jer vam još jednom kažem, te stvari nisu samo prisutne kod nas, prisutne su i drugim dijelovima svijeta. Jer kada prava ulema umre, kada nestane prava ulema, ovakve stvari i ovakve gluposti se rašire. I onda dođu ljudi koji su budale, koji su neznalice, koji počnu govoriti. I zato, na primjer, ako je neko od vas vidio, ja sam danas ili jučer neko odbraće izbacio na Facebooku ovaj dio predavanja jednog tako da ne kažem budale, ne govori o postu. I kaže, Allah posti. Kaže, uzvišeni, Allah posti. I kaže, ja sam, kaže, učen čovjek, kaže, ja učinam i šariatsko pravo, ja znam jo, kaže, Allah posti. Znači to, koliko je meni poznato, nikad kroz istoriju, znači koliko imamo 1400-1500 godina islamske istorije, nikad jedna budala nije rekao. Međutim, prva budala iz Bosne Hercegovine je to rekao. Znači imamo mi dosta ljudi koji, koji su prvi u historiji. Međutim, u učeni slučajeva u budalištinama. I e zato kaže čovjek, znači, pogledaj, zamislite, znači, sada ljude koji tog čovjeka slušaju. Uzeli su njega za šeha, od njega uči, koji kaže Allah posti. Ja znam isto tako, jednog je govorio, kaže Allah klanja. Allah klanja, Allah obavlja namaz. Audhu billahi ta'ala. O takvi, o takvi glupost. I zato, draga vraću, u ovim stvarima je obaveza da se vratimo na Kur'an i sunnet. Također, zašto još jednom ovo kažem? Zato što ponekad imate literature gdje ulema pisala o stvarima koji su vezani za ahiret. Međutim, u svojim dijelima je spomenula dosta slabih predaja. Jer ponekad ulema, znači taj alim koji piše o tome, na primjer, možda nije stručnjan za hadijsku nauku, ponekad alim namjerno spominje slabe predaje, jer on zna da je to slaba predaja. I on prepostavlja da oni ljudi koji će čitati da znaju da su to slabe predaje. I zato, na primjer, jedna od knjiga, jedna od dijela u kojima ima dosta slabih predaja, koje je vezano za umrle, jeste podsjetnik stanje umrli od imama Kurtubija. Iako imam Kurtubi, imam <clears throat> poznati alim, međutim, ulema je ukazivala na veliki broj predaje koji se nalazi u njegovoj knjizi. Znači, ja ne kažem da knjiga nije dobra, da Allah saču od toga, nego kažem da u njoj ima predaja koje nisu vjerodostojne. Još da kažemo, knjiga u kojoj ima još više predaja i slabih hadisa, čak i lažnih hadisa, jeste vjerovanje u, e, vjerovanje u kabrski život ili nekako tako od imama Gazalija. Imam Ghazali, da mu se Allah djelašanu smiluje, nije bio poznat kao učenjak hadisa. I zato je dosta u svojim dijelima navodio hadisa koji su lažni. Dosta hadisa koji su lažni. I zato je poslije njega došao Hafiz Iraqi i napisao je opaske, odnosno ukazao na te hadise koji su lažni, čak, znači koji su slabi, čak koji su lažni, koji su došli u dijelima imama Ghazali, da mu se Allah djelašanu smiluje. Još jedna stvar, draga braćo, koju bi želio da ukažem. Kada je u pitanju vjerovanje u ahiretu, kada je u pitanju vjerovanju smrt. Mi smo prošli put govorili o smrti. I govorili smo šta znači sjećanje, šta znači u životu jednog muslimana da se sjeća smrti. Koliko je ta stvar bitna. Koliko nas ta stvar veže za ahiret. Koliko nas veže za stvarnost. Radi čega nas uzvišeni Allah stvorio. Radi čega provodimo ovo vrijeme i tako dalje. Jer čovjek kada zna, brate pažnju, kada znaš da ćeš jednog dana biti ti onaj koji ćeš biti postavljen, pa koji će skinuti, pa koji će gasuliti, pa koji će umotati u čefine, pa koji će spustiti u kabur, pa će biti još oni momenata kada te spuštaju, kada stavljaju one daske, međutim doći momenat kada ćeš ostati sam potpuno. Kada ćeš ostati potpuno sam. Niko neće biti ostati. I zato zamislite, zamislite samo kada je čovjek bolestan, što znači da čovjek kada je bolestan da bude sam. A čovjek većinom kada je bolestan traži da neko bude uz njega. Da ga neko pazi. Zašto? Zato što se tada čovjek osjeća jači. Međutim, u tom momentu, kada umriješ, znači ostaćeš potpuno sam. I zamisli još momene kada budu, kao što ćemo vidjeti, budu dolazili meleki koji će te ispitivati. Znači, ne samo da ćeš ostati sam u kaburu, nego će doći meleki koji će te ispitivati. I zato, draga braću, sve te stvari utiču i kako na jednu stvar koju vam želim spomenuti. A to je da znamo kako da razumijemo i da vidimo smisao iskušenja na dunjalku. Jer nema sigurno nijednog ovdje od nas sada. A da nije prošao, ili možda da sada ne prolazi, kroz neko iskušenje u svom životu. I svaki od nas sigurno prolazio kroz neku utegobu u svom životu. Ili možda prolazi sada, ili će sigurno prolaziti. Jer nema čovjeka, bio musliman, bio nemusliman, a da mu Allah tabaraka wa ta'ala nije dao određenu tukub i određenu teškoć, odnosno mu nije dao iskušenje. Međutim, ono što je odlika muslimana, ono što je odlika mumina, jeste da mumin, pa ste opet, ako je mumin, pravi mumin, da razumije smisao to je iskušenje, tog iskušenja. Pa tako, na primjer, da navedem jednu banalnu stvar. Na primjer, čovjek vozi i pokvari mu se auto voziš i pokvari se autom. Otišlo ti akumulator, otišlo ti ovo i tako dalje. Uglavnom, neka te gobat se desilo. Čovjek normalno, kao čovjek, na prvi pogled će reći šta, nije, bio, nije mi akumulator dobar, još što mi je stavio ovakvi akumulator, još što nisam ovo, još što nisam ovo, ne sekiraće se i gledat će uzrok u tim nekim, da kažem, ovo svjetskim stvarima. Normalno, ono ima, čovjek mora uzeti u obzir uzroke. Pa neće kada, ako mi auto slabo, neće krenuti sa slabim gumama ili sa slabim gumama. Znači, uzet će mumin u obzir uzroke. Kao što je došlo od isposlanika, alaihi salatu wasalam, prvo osvježi devu, pa se onda osloni na Allah. Međutim, kad nam se nešto desi, kao mumin i kao musliman, treba da znamo, braću, da razumijemo. Da prvo, da onaj koji nas iskušao, onaj koji je dao da dođemo u to stanje, da je to Allah. Onaj koji je dao i učinio da dođem u, tu, u to stanje i u tu tegobu, to je naš gospodar uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala. On je taj koji je dao da se to desi s autom, ili da se desi u porodici, ili da te zadesi ta bolest i tako dalje. Znači, odmah nek ti bude, nek ti padne na pamet, ko te je iskušao i ko ti je dao iskušenje, dao ti Allah iskušenje. A onda ide druga stvar, to je da ti Allah to iskušenje nije dao džabe, nego da ti je dao radi nekog razloga. Znači to može biti malo iskušenje. To može biti da te ubode nešto. Poslanik Alihi Salatu Selam kaže da mu umjena ne ubode trn, a da mu Allah satim ne oprosti grijeh. Da mu ne oprašta satim grijeh. Pa tako ti Allah Đalešanu možda dao to, zašto? Da bi ti oprostio grijeh. Ili da bi povećao tvoje dređe. Da te očisti od nekih stvari koji si čini. Ti nećeš da se pokaješ Allahu namjerno, još si daleko od Allah, međutim Allah ti svoje milosti da neko iskušenje, koje će te približiti njemu. Znači, iskušenja koja nam dolaze, to su, draga braću, od Allaha. A druga stvar, da vidimo mudrost u tome. Međutim, nismo sve daleko teme. Znači, ovo može postići samo onaj koji svoje misli usmjerava svaki dan ka smrti. Pa kaže, ja rab, zašto mi se ovo desa? Zašto mi se ovo desa? I zato ne treba čovjek da bude, da razmišlja poput malog djeta, pa kaže, joj, krivi joj, ovaj, krivi Nije. Allah Đalešanu je taj koji ti je dao iskušenje, međutim dao ti je samudrost. I zato treba da zahvaljivaš Allahu na onome što ti je dao i da budeš saburljiv. Jer Allah tabaraka wa ta'ala u velikom broju slučajeva, u velikom broju slučajeva, takve stvari daje ljudima, odnosno daje ljudima musibete da i zadese radi njihovih grijeha. Radi njihovih grijeha. I zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ kaže ne zadesi vas nikakva nedaća, a da to nije radi onoga što su vaše ruke učinile. Nikakva nedaća te ne zadesi, a da to nije radi onoga što su učinile tvoje ruke. I zato svaki put kada se, kada se desi nešto u životu, nemojte da budemo djece i da tražimo razlog da je u ovome ili u onome. Ne nego reci iskušenje od Allaha. I čovjek kada zna da je to iskušenje od Allaha, da ti Allah hoće hajde sa tim, Znači to iskušenje može čovjeku postati slatko. A druga stvar da znaš da je radi nečega. I zato se vrati sebi i počni razmišljati radi čega me možda Allah iskušao s ovim. Možda si nekada se ismijavao s ljudima za neku stvar. I mislio si da si ja po pitanju toga. Međutim, Allah ti dao da baš u to upadneš. Da baš u to upadneš. Zašto? Zato što je vjerni sam slab. Jedino je jak sa Allahovom moći i sa Allahovom pomoći. I zato pogledajte dovu, ja sam malo tvrtko. Zato pogledajte dovu koju je poslanik alaihi salatu wasalam učio. I kaže Ibn Qayyim, ko bude učio ovu dovu, osjetit će veliko čudo u svom srcu. Osjetit će čudo. A to je, ja hayju, ja qayyum, bi rahmetike istagif. La tekilni ila nafsi tarfata aynin. Ja hayju, o živi. Ja qayyum, o vječni, la te, bi rahmetike estagif. Tražim pomoć, pomoć o tvoje milosti. La te kilni ila nefsi tarfeta inin. Nemoj me prepustiti samom sebi koliko? Koliko je trepta oka. Tražiš od Allaha da te ne prepusti samom sebi koliko? Koliko je trepta oka. Koliko je trepta oka. Dili sekunde. Tražiš od Allaha da te ne prepusti samom sebi. Što znači da čovjek kada uzda u sebe I kada se oholi da je tada slab, tada je najslabiji. Međutim, najjači je kad osjeti da je nemoćan. Kad osjeti potpunu nemoć pred veličinom uzvišenog Allaha baraka vata. kaže, jako, ja sam nemoćan. Međutim, ja sam samo ako me Allah pojača. Ako me Allah pomogne. Znači, tada čovjek dobiva snagu. I zato još jedno vam kažem, svaka ova doba, pa ste na doba, svaka doba, vidite kako veliko značenje ima. Ya hayu ya qayyum bi rahmetike estagif. O živi, o vječni, la tekilni ila nafsi tarfata. Nemoj me propustiti samo o sebi koliko je trp taj oka. Koliko je trp taj oka. I zato ovu dobu čovjek mora mnogo dobiti. I sve, još one druge dove, ako razmislimo o njima, vidjet ćemo, vidjet ćemo ovakva značenja. I zato, kao što se prenosi od šehu Sama ibn Taymiye i drugi, činjaka da su znali posle sabaha da ostanu satima da zikre, da spominju Allaha djelašanu. Pa su joj rekli, zašto toliko ostajete? Pa kažu, to je naša hrana. To je hrana za moju dušu. Ako ja nemam ove hrane, ja ću umrijeti. Umrijet će mi duša. I zato čovjek koji mnogo Allah ne spominje, mnogo ne uči Kur'an, mnogo dove ne spominje, nema noćnog namaza, nema duge seđide, nema ovoga, tako srce umire. Ili bude, znači, skroz ono nadisanje. I zato molimo Allah ta'ala da nas ojača. Međutim, opet vam kažem, sve se ovo dešava, sve se ovo dešava kada čovjek se mnogo sjeća smrti. Kada se čovjek mnogo sjeća smrti. Zato onaj namaz. Vidjeli smo kako je Salaf govorio. Da se tako razumijeval dugu nadu, kaže, nikada nisam izašao iz džamije, a da sam pomislio da će se ponovo u nju vrati. To jeste očekivo je meleka, očekivo je meleka smrti. Pa ako ništa mi možemo zamisliti, da zamisliš samo onda kada klanjaš, da kažeš možda mi ovo posljednji namaz. Možda mi ovo posljednji namaz, jer u njemu ćeš biti skrušeni. I zato se prenosi, došlo u nekim predajama, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio, klanjavajte namaz poput onoga kojem je posljednji namaz, to jeste poput onoga koji ostavlja dunjalku. Dobro, da se vratimo sada na ono što je naša tema, a to je smrt. Draga braćo, mi smo možda, uh, međutim davno, kog se sjećam, kada smo tumačili suru El qiyame rekli smo da ulema, kada govori o smrti, na dunjalku da to naziva mali kiamet, da to naziva mali sudnji dan. Jer sudnji dan je šta? Sudnji dan je Početak sudnjeg dana kada Allah tabaraka wa ta'ala naredi Meleku Israfil da puhne u rok i da će tada pomrijeti sve što je bilo živo tada u tom trenutku na zemlji osim koga Allah tabaraka wa ta'ala tjedne da ostane živ. I zato je došlo komentaru da se misli na Meleke i tako dalje. E, međutim, došlo je u govoru učenjaka, znači nije hadis, da kaže se kada čovjek umre nastupio njegov kijamet ili nastupio mu je mali sudnji dan. Šta se misli potim? Misli se potim da čovjek kada umre da gotovo. Za njega je nastupio sudnji dan. Znači što stiče njega kao njega, on ne može ništa da učini tako da poveća svoja dobra djela. Ili da šta? Ili da umanji svoje grije. I zato kao što ćemo vidjeti, da svaki čovjek, Allah te barat ta'ala, gospodar nebesa i zemlje, nas obavještava o tim stanjima kroz koja će čovjek poći. Svaki čovjek, svaki od nas, kada umre, poželit će da se vrati na dunjalku. I govorit će, vratite me, ne bi radio koje dobro djelo. Znači, ovo je nešto čemu nas obavještava Allah te wa ta'ala. Znači, i džavad, i ova, i ona, svi mi. Kada meleci budu uzimali dušu, govorit ćemo, kale rabbi rđi'un, la'alli a'malu salihan, fima terket. Reći će, vratite me, ne bi učinio dobro djelo. I zato, ovakav ovaj ajet i slični mu čini čovjeka postiču čovjeka da što više čini dobri djela. Nekod vidi priliku za dobro djelo da učini. Treba vidiš o tebe siromah neki traži. Osim ako provladava kod tebe mišljenje da je to lopov. Ako vidiš siromaha da traži, nemaš uđe posim pola marke, podaj pola marke. Znači nešto malo da daš. Znači malo dobro djelo da učiniš. I zato kaže poslanik Alihi salatu wasalam, nemojte malo uvažavati djela. Znači u da kaže šta je udjeliti pola marke, šta je udjeliti marku. Jer poslanik alaihi salatu wasalam, da se nasmiješ u lice svom bratu musliman, to ti je sadaka. Da daš pola hurme, to ti je sadaka. Jer to će doći na sudnjem danu, će se mnogo stručit. Od sto puta do sedamstotina puta. I zato zamislite, možda neko dadne Marku, međutim dadne sa takim dob jakim nijetom, jakom namjerom, jakom ljubavi, da mu Allah Đelšanu to primi kao sedamstotina maraka. I onda kažemo, nekom je ko deset, nekom je ko stotin. Međutim, opet zavisno, shodno, shodno namjer. I zato gdje god vidiš priliku da se nasmiješ svom bratu muslimanu, da podijeliš sadaku, da klanjaš dva rekata, da spominješ Allaha te ta kotana toči. Koliko je samo, kada bi čovjek razmislio u danu njegovom, koliko je momenata koje čovjek i takako može da iskoristi. Znači, sjediš negdje, negdje čekaš nešto, možeš da zikriš, da spominješ Allaha, da govoriš subhanallah, subhanallah, subhanallah, da govoriš alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, la habu, la quwwata illa billah. La ilaha Da iskoristiš tu priliku. Subhanallah, od stvari koji sam vidio, šeheh da mu se Allah smiluje. Šeheh Kurem Rađih koji ode došao. Čovjek 85 godina. Nema prilike, znači koliko sam putovao sa njim, od Damaska do ovde i ono što sam i ovde sa Nema prilike da čovjek ne koristi. Nema vremena, a da ne koristi priliku to vremenu. Kad smo išli odavde u Sarajevo, kad smo dolazili u Mostar, ako nema nikve priče, šeheh vadi mushaf i ponavlja. Kaže, sad ću ja ponavljati ponavlja, ponavlja. Dođemo negdje, on ponese sam u stolcu, otvori stolcu sjeni i ponavlja mushaf. Znači, neka, neka zaspe, a mushaf mu, mushaf mu ruci. Znači, zamislite to, znači da se desi nekome da toliko ponavlja Kur'an, da zaspe, a da mu mushaf ruci, da ponavlja. Znači, draga braću, moramo voti računa da svoje vrijeme koristimo, odnosno da vidimo kako da iskoristimo priliku za dobro, za dobro odje. Znači, kao što smo rekli, da se kaburski život, znači, mimo kaburskog života, naziva još berzah. Berzah u arapskom jeziku znači pregrada, odnosno nešto što je između dvije stvari. Znači, to je jezičko značenje, berzah. I zato Allah tabaraka wa ta'ala kaže, bejnahuma berzahun, kada se govore ona dva mora, koja se ne uljevaju, ne miješaju, koje moderna nauka otkriva da postoje dvije vode, jedna slana, jedna slatka, da se ne miješa jedna u drugu. Allah Đelešanu kaže, وَبَيْنَهُمَا بَرْزَهُنْ Između nije berzah, između nije pregrada. Međutim, kada se govori o kaburskom životu, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهُنْ إِلَا يَوْمِ يُبَعَثُونَ A kaže, iza njih je berzah sve dok dana kada će biti proživljeni. Na što se misli na berzah? Misli se na, na, život, u, na život u kaburu. Također, još ima jedna stvar koja je bitno napomenuti, koja je vezana za smrt. A to je, draga braćo, da ima nešto što se svaki dan dešava čovjeku što i kako treba da ga podsjeti na smrt. Odnosno što također ulema naziva, naziva malom smrću. A to je spavanje. Jer uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u suri Az-Zumar nam govori da je uzvišeni Allah taj koji uzima duše kada ljudi spavaju. Allahu je tawfal anfusa hine mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Allah Đelešan uzima duše ljudima kada umiru. Međutim, isto tako, Allah Đelešan uzima duše ljudima kada spavaju. I zato čovjek kada spava, znači šta se tada dešava? Dešava se da duša napušta tijelo. Tada se dešava šta? Da duša napušta tijelo. I zato sve ono što čovjek usnije, što sanja, to je rezultat onoga što je duša vidjela. To je rezultat onoga što je duša vidjela. I zato normalno život duša nije isto kao život tijela. Duša se kreće brzo. Duša može da ode iz tijela i da se vrati, normalno da čovjek nije umro, da čovjek ostane u životu. I čovjek kada spava, duša napušta tijelo, međutim ona ostaje na određeni način vezana sa tijelom. I zato čovjek ne umre kao što umre kada umre. Znači duša tada napušta tijelo. I zato to stanje učenjaci, učenjaci nazivaju malom smrću. I zato još jednom vam kažem, sve ono što se desi da čovjek usnije, znači nešto što je njegova duša vidjela. Od nekih stvari ne sve, nego od neki od nekih stvari. I zato čovjeka to stanje, i onda Allah Đešanu u kuranskom majetu, da ga sad ne citiram u cijelosti, kaže Allah neku dušu vrati, a neku ne vrati. Pa tako neko umre u snu, duša mu šta, znači se ne vrati. I zato kaže čovjek zaspoj nije se probudi, umre u snu. Allah mu nije vratio dušu. Međutim, drugima vrati. I zato to stanjite kako dnevno podsjeća čovjeka na nešto što zove smrt. Jer čovjek kada se probudi, kaže Allah mi vrati dušu, alhamdulillah mogu da me ne vrati dušu. I zato evo mi i takako još prilike, još prilike da činim, da činim, da činim dobra djela. Ono što smo večeras još spomenuti, draga braćo, a što je bitno da čovjek zna, a to je da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je svakoj duši odredio tečno dokada će živjeti. Još kada je čovjek bio u trobi majke, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala mu je poslao, poslao meleke, poslao meleka koji će mu šta? koji će zapisati njegov eđer. Znači, šta se misli na eđer? Znači, malo sam nešao, malo pogodim. Eđer misli se koliko će živjeti. Njegovu na nafaku. Hoće li biti sretan, nesretan i tako dalje. Svaki čovjek od nas ima eđer kada će umrijeti. Znači, svaki od nas ima eđer kada će šta? Kada će umrijeti. Onog trenutka kada dođe taj eđel, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala tom čovjeku šalje meleka Šalje meleka. Ili meleke. Znači nekad može da bude jedan melek, nekad može da i bude više. Zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala وَيُرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ I šalje vam meleke više. Međutim u suri seđde uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže melekul maut alladhi vukila bikum. Melek smrt koji vam je određen. Znači koji je zadužen, koji je zadužen za vas. E sada kada taj melek ili ti meleki kada dođu čovjeku, nije svakom čovjeku isto. Znači, Oni koji su bili mumini, koji su Allaha bojali, koji su izvršavali namaz, koji su izvršavali Allahove odredbe, koji se klonili Allahovih zabrana, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala šalje jednu vrstu meleka. A griješnicima i nevjernicima šalje drugu vrstu meleka. Svala i zato pogledajte Allahovu ljubav prema vjerniku. E pa je pa se ovo smrti. Znači nema čovjeka koji umire, a da nema smrtne muke. Koje su veće od bilo kojih drugih muka. I zato kao što je zabilio žima Bukhari u svom sahihu, da iše radijallahu tala anha, da Allahu poslanik, Allahu miljenik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A slušali smo koliko Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam bio odabran, koliko ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala voli, koliko ga Allah počastio, koliko će ga počastiti, Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u smrtnim mukama je govorio šta? La ilaha illa Allah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illa Allah, zaista smrt ima muke. Zaista smrt ima muke. Znači pogledajte, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zato zamislite sad, onaj hadis, hadis šefaata, kada će ljudi na sudnjem danu, prije nego što im se počne suditi, ići od poslanika do poslanika i tražiti, da zatraži od Allaha da počne suđenje ljudima. Dan koji će strajati hiljadama godina. Ljud će ići od poslanika, otiće Nuhu, otiće Ibrahimu, otiće Musau, otiće Isau. Tra, traži će od tih poslanika da zatraže oni od Allaha da se počne suđenje sa ljudima. Od težine tog dana. Međutim, šta će oni svi govoriti? Ja to ne mogu. Ja ne mogu to da učinim. Dok ne dođu do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je prizora sudnje i dana. I poslani sallallahu alaihi wa sallam, kao što kaže, će pasti na seđdu ispod arša i hvalit će Allah onako kako ga nije hvalio na dunjalku ikada. Jer će ga Allah nadahnuti da ga hvali. Pa će mu zvišen Allah tabarak wa ta'ala reći, o Muhammeda, pitaj da će ti se. Traži, udovoljit će se. I pogledajte, počasti. Međutim, pored svega toga, poslanih sallallahu alaihi sallam ima smrtne muke. Znači, nemojte da nekoga od nas slučajno nešto prevari, pa da pomisliš da kad budeš umirao da neš ima smrtne muke. Nekad ako nam sučini da nek umre bez muka, ne znači to da on nema muka. Znači, te muke ne može, ne može nikome da, da prenese da opiše. Međutim, ono čemu nas obavještava, Kur'an i sunnet, jeste da svaki čovjek ima muke. Osim jedne vrste ljudi. To je šehid. Šehid nema smrtnih muka. Znači, šehid nema tih bolova. Osim malog bol, kao da ga ubode nešto. Međutim, i pored tih muka, onaj koji se na dunjalku boju Allaha tabaraka wa ta'ala, Allah djelašanuhu mu šalje meleke u najljepšem liku. Šalje mu meleke koji će mu doći, pazite, meleci dolazi da mu uzmoju dušu. Međutim, bit će u lijepom liku. Ovo je došlo u hadisu, koji je zabilježio Abu Dawud u svom sunanu, imam Ahmed u svom usnadu od Bara ibn Aziba i šeha Albani kaže za ovaj hadis da je vjerodostojan. Znači vjerodostojan je predaj. Koje nam opisiva te trenutke koje čovjek ne može da vidi svojim očima na dunjalku. Osim kada se to njemu desi. Kaže se u ovom hadisu da će Allah tabaraka wa ta'ala vjerniku poslati meleke koji će biti bidal vujuh, koji će biti lijepih bijelih lica što mi kažemo nurli lica. Ti meleki će dolaziti čovjeku kada mu budu uzmali dušu vjerniku. I kaže poslanika alaihi salatu salam ka anna vujuhahumu šems kao da su njihova lica sunce. I zato je na Dunalu kada vidiš čovjeka subhanla nurli lica odmati šta? Odmati draži. Jer ta izraz lica u dosta slučajeva označava kako je čovjek u srce. I zato nekada vidiš čovjeka uvijek na mrgođenog, crnog u licu. To znači da mu srce tako. Međutim, vidiš čovjeka nur lica. Znači da mu je srce tako. I o tome smo govorili. Kad smo govorili kako je uzvišeni Allah učinio lica učenjaka vedrim. Kako učinio uče, e, lica učenjaka ehli sunnata, muhaddisa i karija, kako učinio bijeli. Za razliku pogledajte lica Rafidija, koji psuje ashab. Pogledajte, nađite mi Rafidiju da ima nur lice. Nađite mi na Rafidiju da ima nur lice da kažeš, evo, evo pogledaj, pogledaj kako je fino lica nur lice, ne možeš naći, svi crni. Nije zato što su takve puti, nego što je Allah Đelešanu im dao. Da uz druge strane vidiš čovjeka crnca, međutim na istine vidiš mu nur, nur na licu. Normalno taj nur prepoznaje vjernik. I vjerni zna o čemu se, o čemu se ovdje govori. Pa kaže po poslanik alihi salatu wasalam, da takvi meleci dolaze vjerniku. U tim teškim trenucima mu donose radosne vijesti i kažu mu Uhruđi ajetuha nafsu tajjibah ila magfirati min Allahi wa riduhan. Izlazi, oti dobra, oti lijepa dušo, izlazi i idi ka Allahovom oprostu i njegovom zadovoljstvu. Znači, zamislite sada taj trenutak da nas Allah učini o takvi, da učini naš svržetak lijepi, da ti dolaze meleci u lijepom liku i da ti kažu izlazi o dobra dušo ka Allahovom oprostu i ka njegovom zadovoljstvu. Znači, ovaj trenutak, tada kako se čovjeku desi, to je to, neće biti promjenjeno. Međutim, čovjek na dunjalu ko može da zasluži, će mu biti ovako ili ovako. I da se trudi. Da u tom trenutku ti dođu taki i taki meleci, koji će ti reći izlazi. Zamislite, zamislite samo. Zamislite samo. Šta bi čovjek dao da mu dođe takva vrsta meleka? Sigurno bi dao sve što ima. Samo da mu u tom trenutku se desi nešto ovako. Da ti dođu, da dođu meni, da dođu tebi. Meleci da ti kažu izlazi ka Allahovom oprostu i ka Allahovom zadovoljstvu. Ima li stvar na dunjavuku koja može, koja nisi ovaj da ređi s ovom stvari? Bi volio da, se, da ti ovo reknu meleci ili, ili da imaš toliko bogatstva, da imaš toliko toga? Onaj ko ima danas čitav dunjavuk, hoće mu to vrijeti, ništa ako nećemo mu se ovo desiti, ništa mu neće vrijeti. I zato da ti dođu meleci da ti kažu, izlazi ka Allahom, oprosti njegovom zadovoljstvo, lijepi meleci. Allah te počastio da ti takvi meleci dođu. E to možeš da zaradiš i da ideš ka tome. Međutim, dok kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam, dok će duše griješnika, da će im doći meleci u najgorim likojima. Znači u liku kada dođe, da ga se ovaj prepadne. Međutim, nije to prepadanje kao prepadanje od ljudi, kada dođe neki opasan čovjek. Dođe et nekom ja, frajera, nešto. Znači ovdje ti dolazi Allahom melek. Znači to su Allahove stvorenja. Kaže poslanik alejhi salatu selam da je vidio Džibrila u njegovom pravom liku, kaže da mu je horizont zatvorio. Kaže vidio sam Džibrila, kaže i da mi je zatvorio horizont. Či koliko je to Allahovo stvorenje? Koliko je ti Allahovi stvorenja? Allah te barku ta'ala griješniku i nevjerniku šalje meleka tako da ga se prepadne. Znači da posaman još veći strah doživi. I onda ću mu reći šta? izlazi ka Allahovoj srđbi. Izlazi ka Allahovoj patni ili ka Allahovoj srđbi. I zato je došlo u hadisma, zato znate, možda ako smo čitali, u stvari kada smo učili, da od sunnata Allahovog poslanika, alihissalatu wasalam, da kada se nosi dženaza, brate pažnjavo, kada se nosi dženaza, da se požuri sa dženazom. Znači ljudi kada nose, što brže da je nose, da kažemo skoro da trče, znači ne baš da trče, nego skoro da trče, znači to je pohvalno da se čini. I zato, na primjer, ako ste videli, ako ste bili na hađu ili bili na umri, kada se posle, na primjer, pos, iz poslanikove džamije, kada se u bakiju nose, nosi džanaza, da se nosi brzo. Zašto? Zato što je to sunnet Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Zato što poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže da kada nosite džanazu, požurite. Jer kaže, ako je, dobra džan, ako je dobar čovjek, pobožan čovjek, on će govoriti, požurite, požurite da me odnesete Allahovom oprostu. I Allahovom Allahom zadovoljstvo. I zato je sunnata da se tada požuri, požuri sa dženazom. Međutim, nuk će griješnika požurivati ka Allahovom, ka Allahovoj kazni da nas Allah tabaraka wa ta'ala, da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga, od toga sačuva. Znači da kažemo od prvih prizora, znači o kojima govorimo jeste da kada čovjek počne šta, znači kada mu dođu meleci, kada je vidi, znači čovjek, još će mu duša biti u tijelo, tijelu kada će vidjeti meleke, kada će vidjeti meleke koji će doći da mu izvade, koji će doći da mu vade dušu. I onda još, poslanik alaihi salatu wasalam, još da ovaj hadis je dug, hadis od Bara ibn Azma, jedan dugi hadis, međutim između ostalog što je još došlo u ovom hadisu jeste, jeste, znači da će vjernička duša izaći lahko. Da će vjernička duša izaći lahko. Međutim, da će nevjernička i griješka, griješna duša teško izlaziti da će izraziti, da će izlaziti, kaže poslanika alaihi salatu wasalam, isto ono, kao se kaže, znači kad imaš neku bodlju malu, ono što bude, na primjer, na ruži vaku, trn, kada trn se kaže vadi iz vune, znači kad se vadi iz vune, para vunu, jel tako, teško izađe, je tako će isto teško i sa velikim bolom, duša griješnika, duša griješnika da, da izađe. E, također još što je došlo, mada ova stvar e, nije došla, u hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Međutim, došla je u opštim hadisima, obratite pažnju sada na ovo, došla je u opštim hadisima. I došlo je, kao što kaže Ibn Islam Ibn Taymiyyah, znači da je stvarnost ukazala na nešto tako. A to je da čovjek kada umire, da čovjek kada umire, da se šeitani pretvaraju u lik njemu dragih ljudi i da mu dolaze i da dolaze kod njega. U momentima kada čovjek umire, kada, kada napušta dušu. Da meleci, odnosno da šeitani, se pretvaraju u lik njemu dragih ljudi, babe ili majke, koji su već umrli. Da mu se pretvore u lik tih ljudi i da mu govore odrekni se Islama, prihvati kršćanstvo, prihvati ovu vjeru, prihvati ovo i tako da. Zašto kažemo da ovo došlo u opštim hadisma? Došlo u opštim hadisma Zato što poslanik alihi salatu wasalam kaže, hadis koji je zabilježi ima muslim u svom sahivu, Džabri ibn Abdullaha, kaže, nema, nijednu kaže stvar ne radite. Čak kaže, ne jedete. A da kaže, šeitani tu ne prisustuju. To jeste da ne gledaju, da vas zavedu. Pa onda još preče u tim bitnim momentima, a to je kada čovjek umere, da mu šeitani, da šeitani tu, da šeitani tu budu. I ono što spominje šehr Usam ibn Taymiyyah i drugi, jeste da je dosta ljudi bilo znači koji su smrtni mukama, znači bili kao da razgovaraju sa svojim bližnjim, sa svojim babom i majkom. Ja sam jedne prilike mu da prisustujem osobi koja je umrela, koja je govorila, znači kao da priča sa svojim babom. Znači imala je babu, znači koji je bio za nju, nije imala majku i samo je spominjala babu. Kaže babu, ovo, babu, ovo, babu. Znači već onim mukama ono, kada čovjek, što kažem, izgubi svijest. Svan odmah sam se sjetio, odmah sam se, se sjetio ovoga. Znači, i u tim trenucima šeitan gleda da zavede, da zavede čovjeka. Da zavede čovjeka. I zato, znači, to također spada pod ono što se zove iskušenje života i smrti. Kao što je došlo u dovi koji učimo prije salama, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ I od iskušenja smrti i života. Znači, na smrtnim mukama, kada čovjek umire, i tada će biti iskušan. I tada će doći momenti kada čovjek mora da se bori. Međutim, opet, ko će ustrati? Oni ljudi koji se bojali Allaha, Allah tabarak ve ta'ala će učvrsti, koji su mislili na Allaha kada su bili u lahkoći, pa će Allah tabarak ve ta'ala njih pomoći kada budu, kada budu tim teškim, tim teškim momentima. I zato, draga braćo, znači sada kada smo zdravi, hvala Allah koji nam je podario zdravi, hvala Allah koji nam je podario da možemo doći i slušati, i čitati, i učiti, podario nam zdrav razum, da razmišljamo, da slušamo, da gledamo, da vidimo, pa možemo svoj život svoje vrijeme, svoje mladost da iskoristimo da se pripremimo za ovaj, da se pripremimo za ovaj trenutak. I zato još jednom pogledajte šta znači, šta znači, šta znači da čovjek muslima razmišlja o smrti. Jer još jednom kažem, znači to je nešto što nikoga neće mimo, mimo ići. Koliko je stvari o kojima na tunjaluku razmišljamo, međutim nikada zadesiti neće. Međutim smrć je svakoga od nas, svakoga od nas zadesiti. Ovo je svakome Allah, kroz ovo će svak povoći iskušenja, smrti. I da će mu meleci doći. Ovo ima ono, znači nešto što će nam sigurno se desiti. Međutim, razmišljamo o tome ko da će se svakome desiti, samo nama neće. I zato molimo Allah, tabarik wa ta'ala, da nas učrsti, da nam podari iman i da nas usmrti na ome, da nas usmrti na Kur'anu i sunnatu Allahu wa sanita. Sallallahu alaihi wa sallam, akulu qavli hada, wa astagfirullahi, li wa lakum, fastagfirullahi.